Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Došli smo do 83. hadisa e, iz Umdetul Ahkama. A ne bih urejrete radi Allahu anhu. Od Ebu Hureyre radi Allahu anhu se prenosi kane Rasulullah sallallahu sallam i da kamila salati u kebiru hine je kum. Ja mislim da se bodo došlo tako do ovog 83. hadisa. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže e, kada bi ustao da klanja ju kebiru hine kum. Izgovorio bi Allahu ekber kada bi znači kada bi stao da klanja. Thumme ju kebiru hine jerka. Zatim izgovori Allahu ekber kada odi na ruku. Thumme je kulu semi Allahu lmen hamide. A zatim izgovorio sam je Allah ulmi da hine jerfa sulbehu min ruku. E, izgovorio sam je Allah ulmi hamide kada bi se kari podigao svoja leđa od rukua. Thume je kulu vahu vekaim. Zatim bi e, rekao, a on je u stojećem položaju, rabena valek alhamd. Thume je kebiru hine jehvi. Zatim izgovorio Allahu ekber kada ide jehvi spusa sa stežem. Thume je kebiru hine jerfa resehu. Uh, E, kaže zatim bi izgovorio Allahu ekber kada bi podigao svoju glavu znači sa prve sežde tuma je kebiru hina ješe pa izgovorio ponovo Allahu ekber kada ide drugi put na sežde tuma je kebiru hina jerfa resu pa opet izgovorio Allahu ekber kada bi podigao glavu sa sežde druge sežde tuma je jefa do dalike fisalatihi kulliha hata jakdiha hata jakdiha pardon kaže, zatim bi kaže to tako radio u čitavom namazu ne bi završio namaz. Vojkebiru hine jakum mine snetejni Bade Đuduz, kaže, govorio bi Allahu Ekber, kada ustane e, e, nakon sjedinja od drugog, drugog rekata, poslije drugog rekata. Znači, ovo je hadis, tekst hadisa, da buhririmo tefaku na lijehi. Eh, imamo drugi, e, u istom kontekstu, u istom značenju, govori u stvari o izgovaranju tekbira u namazu. E, tek, takozvani tekbirat od intiqal. E, izgovaranje tekbira u, znači, u onim prelaznim, prelaznim e, fazama klanjanja namaza. An, a, Mutarif ibn Abdullah ibn Šehir, Kale salijitu ene wa imran ibn Husayn halife Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu. Kaže klanjali smo kaže mutarrif uh, ibn Abdullah ibn Shahir kaže klanjali smo ja i Imran ibn Husayn. Uh, iza Ali radijallahu anhu fe kane iza sajada kabbara, kaže pa on bi kaže kada bi e, otišao na seđu govori Allahu ekber vo iza rafa resehu kabbara, kada podigao glavu misli sa seđde izgovori Allahu ekber vo iza nehada min rakatin kabbara, kada bi ustao nakon dva rekata izgovorio Allahu ekber falamma qada salata ahada bi yadi bi yadi im e, e, bi yadi imran ibn husajn kaže pa kada završio namaz uzeo za ruku imran ibn husajna fa qala qad Zekere mi hada salate Muhammedin. Kaže, kada završio namaz, eh, Ahad Bijedi uzeo za, za, za, uzeo za moju ruku, kaže Amir Ibn Hussein, i rekao, ovaj me, kaže, posjetio salate Muhammedin, sallallahu alaihi sallam. Evo, kale, salla bina salate Muhammedin, sallallahu alaihi sallam. Ili kaže, klanjao je sa nama namaz Muhammeda, sallallahu alaihi sallam. Znači, posjetio me sa ovim tekbirima na namaz poslanika, sallallahu alaihi sallam. Dobro. Znači, ha, ova dva hadisa govori o izgovaranju tekbira, izgovaranju tekbira u, u toku, u toku znači, prelaza u namazu, o, o, znači, od rukua, svraćana struka između seždi, vraća na seždi, odnosno na seždi, tako dalje. E, nismo uradili, tako? Nismo. Dobro. E, Iđma učenjaka je na tome, znači, to smo već spominjali, da je e, početni tekbir, da je on vađi, odnosno da je ruk namaza. A doće na to, ovaj, e, doće na to hadisu Musisala, onaj koji je, e, koji je loše, pogrešno klanjao namaz. E, međutim, učenjaci razilaze oko ostalih tekbira u namazu. Da li su, znači, izgovaranje u ostalih tekbira, mimo početak tekbira, da li su oni vađib ili su samo mustehab? Znači, da li su vađib ili samo mustehab? E, džumhur učenjaka je na stavu, većina učenjaka fakiha, džumhur učenjaka na stavu, e, na tome su tri mezheba, da je da izgovaranje tekbira nije vađib, nego mustahab. Uh, <laughs> šta je njima dokaz? Oni koji kažu da je dokaz, da je vađib, kažu dokaz ovdje ovaj, hadis, ovaj prijetan je Buhureiri, gdje spominjete dvije sve uče poslanice na tekbire, uh, A imamo nepoznati hadis u kojoj bilježi Buhari svojim sa Yusallu kema reitu muni usalli, klanjajte kao kad ste mene vidlo salinka da klanjam i kaže e, to dvojka se spoji, znači to ukazuje da ovo što radi, da je to vađib i, i da nije poznat da poslanica klanjao, da, nije, da je zostavljao, e, da je zostavljao tekbire. E, šta je dokaz, pardon, to je dokaz oni koji kažu da je vađib, naravno. Na tome ima Ahmed i Davu Zahiri znači ovaj hadis od Ebu Hurere i hadis uh, uh, sadlu kemar eitu muni u sadli. Uh, e, šta je dokaz džumhura koji kaže da nije vađib? Njihov dokaz je ovaj drugi hadis ovdje što spomenuti. A ima i drugi hadisa. Koji hadis od Ali radi Lahan? Zadnji su klanjali dvojica od Tabina, pardon, Ashab, dva Ashaba, pardon, klanjali su za njim i kad su Kad su završili namaz, jedan je uzor ruku drugog i rekao, kaže, ova me podsjetio na namaz poslanika. Čemu ga podsjetio? Sa tekbirima ga podsjetio. Što će ga podsjetiti ako ne izgovara? Ako idem vađu, izgovara tekbir. Što znači da nisu izgovarali tekbir? Ovo je jedan najjači argumenta da u stvari nije, da izgovaranje tekbira nije vađu. Ovdje sam ja izvuk ovo završak, ovo su učinjaci izvuk završak. Kada su kazali na tu riječ o tekbirima, podsjetili, ovo dvojca sahaba podsjetili sa tekbirima da je tako klanjao poslanik sa znači da je to bilo važno, da bi ashabi izostavljali Allahu ekber. Vi ćete ostati Allahu ekber ako je važno. Što znači da ukazuje da je to mustehab. Pa ih posjetio, znači, e, vjerojatno se oni vratili, učili tekbir ili izostavili, nije bitno, znači, u tome imaš jedini. Cinda učenjaci, ono treće mišljenje koji kažu, treba napraviti razgled između imama i ono koji klanjamo tveri, znači. imamo je važno izgovarati tebri. Kada? U namazima, kad, imam kada klanja, ljudi klanja za njim, moraju govoriti kako će ljudi znati da, da on, kada je otišao na ruku, kada je na seždu, šta je radio, koji je pokret, na osnovu tekbira znaju. Da je imamo, vađi ovo je bliži stav, znači imamo je vađib, a, a moktedijama, ili osobe koje klanja sam za sebe namaz, kada nije vađib, nego je mu stehap. E, u tome znači izvojili, e, Hanabile se izvojili u tome da je to vađib jedini, i po njima ako izostaviš tekbire, Odnosno onda se onda unutar toga razvija. Ako završiš tekbira, trebaš učiniti sehvi e, seždu. A onda ima tu problem koliko tekbira trebaš izostati da bi učinio sehvi seždu. Da li je dovoljno samo jedan izostaviš na jednom mjestu pa učiniš sehvi seždu ili većinu tekbira i tako dalje. E, to je malo sa konji komplikovano. <clears throat> Dobro. E, sljedeća mesela vezana za ova dva hadisa, a to je ovo izgovaranje Sami Allahu Hulmin Hamide rabbena Valekel Hamide možda smo već do sad spominjali, ali opet da napomenimo, znači imamo razredno učenjacima, da li je zgovaranje u Semi Allah Ulimen Hamide i Rabbena Valekel Hamd, da li je to, da li je to vađib, da li je to vađib ili uh, ili samo mustehab. Pa recimo, ovaj, skupina učenjaka među njima su uh, od, od četiri mezeba, među njima su ima znači ova od ashaba dosta od ashaba ima ima Malik ima Šafija smatraju da je vađib i imamu e, mi smo dosta govorili znači o tome ovaj e, čim se dosta obrađivali smo ovu meselu da li je izgovara se on hamd rabbena kada li je vađib mustehab džumhur učenjaka hanabila, su tamo dvojile rekli su da je to vađib džumhur učenjaka ostali kažu da je mustehab ne vađib to smo riješili ali ovdje znači imamo razilaženje oko toga da li treba spojiti da li treba spojiti znači imam koji e, čovjek koji klanja kao imam ili kao monferit sam za sebe ili kao muktedija da li mu je e, vađib i reč sam je Allah holimen hamide i rabbena velika ili jedno od tog dvoga. Pa uh, skupina učenjaka, to su znači uh, malikijski šafijski mezeb, su na stavu, od četiri, od četiri mezeba na stavu, su znači da mora i imam, i, uh, i muktedija, i osoba koja se nekada znači, mora reći oboje. Znači ne smije izost, izostaviti. Znači vađimo da izgovori, sve mi je Allah, hulim, namir, rabena, valekal, hamd. Za razliku od Hanefija i, uh, uh, i Hanabila koji kaže da mu nije vađib. Kako nije vađib? izgovara, znači klanja za ima, znači a kaže ako je klanja sam za sebe treba znači ovaj eh, ako klanja sam za sebe ne mora spojiti jedno i drugo. Ne mora spojiti jedno i drugo. Ako znači ako klanja za imamo svakako imam kaže sami Allah holimen hamide a ovaj eh, mukteda kaže rabena valekel hamd. U svakom slučaju ovaj jedni povite ovde da jedni drugi imaju dokaze jedni i drugi imaju dokaze u hadisu koji se potvrđuje da je, da, da je poslanik sada rekao kada, kada klanjaš reci se mi Allah ulimin hamd, rabena wa lekel hamd, kao što je u hadisu, evo prijetodnom ovdje. Evo hadis. Kaže Allah poslanik kada bi klanjao rekao se mi Allah ulimin hamide i kaže kada bi se rekao rabena wa lekel hamd. Uh, ovdje može reći, pa dobro, bio imam, pa zato govorio. Ne može da imam, znači tako je govorio, tako je klanjao. Znači, bila praksa da klanja, što znači onaj koji klanja, treba tako da klanja. Uglavnom, znači imam i drugi hadise, uh, e, tekstu hadisa došlo. Dakle, onaj koji klanja, treba zgovor sami Allah, umen rabbena velike alhamdu. Zato su s e, time dokazuju maliki šafija. Dok drugi učenjaci dokazuju sa onim drugim hadisom kojim je došlo, kada imam, kaže sami Allah, umen da vi recite rabbena velike alhamdu. Pa kažu, nije obaveza ono koji klanja za imam, onda mora reći sami Allahu umen alhamdu. Jedni drugi imaju dokaz, uglavnom ima širine u tome ovaj, i bliže da je to, da je to sve izgovaranje, da je mustehaba, ne da je vađib, što smo već do sad spominjali. E, Ovo skraženo sam ja prepričao, znači ti argumente jedne i druge strane. E, ovaj hadis, naravno ova dva hadisa, e, ova dva hadisa ukazuju da je propisanost izgovaranje početnog tekbira, propisano izgovaranje ovih tekbira, tako takozvan tekbirato, intikal, propisano da kažemo, znači, shodno razilađen, da li je vađe, da je mustehab, smo rekli da je bliže, da je mustehab, Allah zna najbolje, e, onda ovaj hadis ukazuje na to na izgovaranje za imama, kad kanja imam i onda kanja sam za sebe da, da izgovara sami Allahu on min hamide, a, a znači da onaj koji rabena valekala hamd, da treba izgovoriti i imam i muktedija i neka kanja sam za sebe. To je tako došlo u hadisima, znači shodno razilaženo da li treba oboje se, da, se, da se spoji. Onda takođe smireno su namazu, znači smireno u namazu koje spominje u hadisu nakon podizanja sa rukua, kaže, dok, dok se ispravi, bude u smirenom stanju. E, onda e, sjedinje između dvije seže da se smiri tako dalje. Sve to u hadisu je spomenuto, ovaj, što smo već do sad ovaj, spominjali, da to ne pominjemo, da, da, da, da navrajamo ponovo. Uh, to što se tiče ovdje jedne, možemo reći ovdje je došlo nekoliko rivajeta ovih hadisa, ovaj, e, e, e, rabena wa lekel hamd i rabena lekel hamd, jedno i drugo je došlo u hadisima. Znači, ono ko izgovara kad se podigne sa rukua, znači može reći rabena lekel hamd i rabena ve lekel hamd, ima dodatak ve. I to je više rivajeta, više rivajeta sa ovim što ima ve. Andalusam أندلسا أندلسا أندلسا